Dec unu jaroi da optimisma agado. La esperanta ret radio jubileas. Antau dec unu jaroi, fine de februaro, comencigis la TAGA aperigado de programoi en esperanto. Tio dauris sen interrompe, gis la hodiaua tago, cae espereble tio dauros ancorau multain jaroin. La celo de la agado estas presenti esperanton kiel vivantan lingvon por alt nivelaj en havoj kaj por tiel levi la parolan lingvon nivelon ĉe pli kaj pli da homoj en la tuta mondo. Kaj vere, la esperanta retradio estas auscultata en la tuta mondo. Plei multai auscultantoi trovigas sur la America continento cefe en Usono cae Brasilo. En Europa plei multain AUSCULTANTOIN in havas Francio. La cronvirusa pandemio trafis ancau la retradion. Perdigis cun laborantoi, cae malcrescis iom la nombro de auscultantoi. Pedaurinde la mondo nun trovigas en situazio de milito de Rusio contra Ucrainio. Ucrainio meritas cian subtenon, por venci la agresson. La enhavo de la ciutaga i son articoloi presentu la weble ciam i un positivan aspecton, i un progresson en la vivo de landoi, socioi, familioi, cae un homoi. Tio estas compreneble sub la actualai circunstanzoi malfacila, sed ciui cun laborantoi de la Esperanta Retradio apogas tiun linion, cae tiel essence contribuas alla successo de nia agado. Mi volas odiau elstarigi la du actuale plei eminentain cun laborantoin. Tio estas unu flanque Paolo Sergio Viana el Brasilo, quiu ecte la unua iaro fidele contribuas per alt nivelae son articoloi, cae ali sonia risso el Uruguayo, quiu jus publicigis la centan son articolon en la serio Virinoi en Musico. Tio estas successo, quiu estas unica en la historio de nia lingvo. Siai son articoloi estas ciam accompanatai de filmetoi, cun musicajoi, de la concernae prescribitae componistinoi. La esperanta retradio, kiel libera, sendependa iniziato, giuas subtenon de nur quelcae landai organizoi de la esperanto movado. Tre bona exemplo estas la Australia organizo, kiu en sia ciu semaina novaj lettero attentigas pri la esperanta retradio cae giai elsendoi cae menzi indas precipe la subteno el Cechio, cie Pabla Dvorjakova al vocis en articolo la cehain esperantistoin subteni la esperantan retradion per regula auscultado de la elsendoi. Cai tiu al tre bone efficis, proporcie alla nombro de enlogiantoi, Nun Cechio estas la lando cum plei multai auscultantoi. Mi corre dancas al Pabla, por tiu valora subteno. Mi compreneble gioius prisimilae agadoi en aliae landoi. Esti optimisto, ne signifas esti naivulo. Precipe en la nuna monda situazio, optimistoi estas pesonatai ec pli ol antaue. La esperanta retradio volas doni contribuon al tio.